Betian hoki guekilan, egun hon betian. Egun hon bainat. Ordin ez dakien entako hartazten jagu uh, eh, laboa eta hartzaini bai, salgi zen. Eta ardian baduzie uh, bat nola gaiten jatak? Gaztantegi bat. Gaztantegi bat, ordin. Eh, espikatzen ahaldeikuka gaztantegi hau zer den eta nola junazten duzien. Bai, be, ni uh, etxe gazna izeneko kooperatibako kidenuk. Eta ordin eh, kooperatiba juntan, no, badiagu eh, gaztantegi batuek alkarrekin uh, eh, donaztebeko kartielin salgizen. Bagutuk lautan hogei bat parte jant. Eta lautan hogei engainen hoai egunko egunin berrogei berrogei familiak gaznak hunatek harten uh, heben idorazteko goe gaztantegietan baduk hiu gela eta biga mementu juntan martxan dienak. Mhm. Eta ordin, din, uh, importanduk ikusten ean, uh, gune hau, partikularski gaztentako, abiatzeko bai, eta hola, uh, ibai espikatu nahi finean? Bai, horrek, uh, leku horrek esan tahan dik, lehenik uh, berdi euh, jakin badela xalatipi bat, hoi esprese uh, genik duk uh, gazna etxen egiten dien uh, jententako, bena ben euh, uh, etxenko konformazioni antako. Oin hor, nuartzen tiagu partikuliak eta ekarten ti gaznak eben äh, zaharraztea. Uh, etxen deuze ez tienen tako. Geo beste sala handigo bat uh, nune saltzeko äh, gaznak badien. Uh, hoie ordine edo mm, etxen bate gaztanteik ez tako, edo sumaitek bortin baizik ez gazna egiten uh, hurrat Eta geho ba ginean eh, heben eh, hiugegen sala eh, handi bat oa ipan handena eta negu huntan aga martxan ezaina egunukina. Mhm. Eta justokin, ordean, hortat zinengut, koi behita gue egunko ipamenan importentzia, crowdfunding bat abiatu nahi duzie zertako? Be, ordin delibiatu diag gu jenten lagungoan galtegitia baitu gu uh, mm, sede investizamentu handi bat hor delibertuk, kooperatiban. Uh, eh, investizamentu hortan ordin uh, eh, nahi gintikek uh, eh, oaiko gaztantegietako moturak berritu eta juntan uh, bata panatu behitzaik eta oso zahartu behitia. Eta bestalde, uh, ordin erraiten benean, saltzeko gaznak ez harten arteko sala hortan, oso bete diagu eta urtoz jenter refusatzen diagu gazna habon hartzia hori naheginik ek handia ramartxan ezai lehen bezala eta hartako ebe hartiak jordin hotz egiteko motur berriak joxi hori hoi alde batetik eta beste aldetik batiak beste fe beste esede berri bat hasi gütuk uh, gehaun hartin antolatzen uh, hebentik gazna enxaltzeko eta sustut mementoko profesionaler igorteko hi handietat. Eta ordin, horren egiteko nahi tresna eta lokale berrieli bat muntatu. Uh, gazna, gazna eta, eta pesatzeko eta igorteko. Hola. Eta ordean nula jintzaizi ideia horren abiazteko, ezian bestelki bideik, nul ikusi duzi horren abiaztia? On badik euh, bi urtze pentsamentuk anai giela euh, nula, egin behar dugun uh, galtu euh, rapostu emaiteko eta bon, bi, bi gaiza batutu gazte li bat gaznean egiten hasina hidienak eta uh, bon, hasten tutuk gaznean egin egiten ben eta ez diem hoienik gaztantegian egiteko. Hoiek nahizikia gazna hau ekarri eta Ebenko zumaiteke sumaiteke etxen eh, ezti Ordin, eh, bon, ikusi eh, nula amenazatzen ahalgunin uh, gaztantegi hau, uh, gazna hoien eden Eta ordin badik bi urte hor uh, Labontxak Kranberg laguntuik haigela estudiatzen. bon, lehenik ikusi diagio planak uh, nule guntin, hartako joanes lehduk uh, eh, oso irratiko sormarkaikin laguntu gitik uh, eh, plan eh, ikusi diagu DSV haikin, hoitutuk uh, servize veterinerretako jentik, eke uh, baimene mandikie. Uh, Subvenzione galtuke gintitiagu, rapostu hunakuk entiagu, bena bon, batzen zikuk sama izirari handi batuano gihauk pakatzeko eta hartako zoran eh, tipitzeko deribatu diak eh, eh, parte hartzian, jenter parte hartzia gal, galtegitia. Mm. Badakiogu bai heben kantin izan zela aldu den uste diat hor dazantegi bat, bai, ba. agentuk izan bai zen, hortik bai jintzaizi idea? Bai, bai, bai, azken urtetan entzun diak beste kooperatiba zumait hola jenter lagungua galtegin dienak edo partikulie hanitzeke bai beste projeteli bat entako. Ordin pentsatu jak, ebe zentako ez guk, du e, bon, idu behitzaik e, e, salgizeko etxegazna kooperatiba hoi egiazki trezna hun bat dela Sibeu <clears throat> antako, eben e, jentek etxetan aitzina gazna, gazna egindezen, e, uhidua begia desen eta gehon uzbait zentako ez e, gaztek nahi badie hortan plantatu saltzeko libre, libre ikendezen e, hoi. Mm. Eta nule egiten duzu hor din eh, hor, oai, baini eh, bat eh, zien buian agerrazteko, ez duka ija mm, crowdfunding basamundu hortan zihauen buian agerraztia hor, nule egiten da, haitatu duzie zita spezial bat, webgune berezi bat, formula berezi bat, ez zer da, oai? Hor din, gu partitu gutuk zest crowdfunding sistema do zita ikin, hoi nule deitzen nef, banka solidaiuan eh, filiala bat duk. Eta hor din e, eh, prinsipioa duk. E, jentek emaiten halti esei Eta bako txantako guk bageo bat diag e, eskertzeko proposatzen diag opai bat. Hor din eme edo bimanea bat duk. Edo bat utzak zitalat webgunila susenka eta han... E, Bon, Espikatu iduk nula egiten ahaldien ben emaitza haitatzen die ze eta laguntu nahi gutien, baduk hamar horotaik bostehen horota hartino, eta ge hor din izenak hartzen itzeak gehan, eta arraig horriko diagu uh, ben maitzan abeako opai bat. Eta zer di opai horik Ordin uh, internetez egiten dien emaitzentako, uh, ikusititak Zer eskentzen ahal genen jenter. Uh, eh, Hamarro eh, bihotzetik eskertzen zitiegu. Hoita bost ro antako ardi batek bortutik uh, eh, bebakantzeta ikarta bat igoriko daizie. Berroita hamarro antruk uh, aldi bat antolatuko diagu heben gaztantegiko gaznen uh, txestatzeko. Ehun horrotan uh, uh, pentsatu ginean uh, uh, ez lagazken hundan ondokun uh, jenten kumitatzia bortutik euh, ardien jaistilat, hola, ordin ebentik eh eta urte baten bukoan hoi antolatuko diagu, jentik partekatuko diagu bortutik jaisten nien jenten arti. Berri hun horro antako uh, uh, proposatzen diagu euh, egun baten igaitia euh, lauaiekin uh, etxalteko lanen ikusten eta artegiko egun bat uh, sazuan gursin uh, artegin eta... Langile, hori. Kabalketan, ik, bai, bai, bai lanina jazten txage. Eta bosten horren hori maiten dien entako, kimitatzen txage egun baten igaitea, buti bu hartzain batekin bortilat. Ah, bon, e, untsaduk. Geo, bai, estora nahi nian, bon, e, interneten eta sobe atrebe ez entako, uh, uh, zeak eman entiagu papesko bulletin libat eta um, izkibuze igorten aldizki ego ben emaitzak e, eh, denakun hartiko Ba, Untxadik, e, eh, justuki halako lan bat ez tiam nibat zien eh, elkartarzuna handitzen, habo investitzen zide hor, gaztantegi hortan edutzen zitak elkartzen zide bortxaze usushiko? Bai, bai, bai. Ba, haide ba, korre bai, gana Bai, bai, segur, bon, bo, hobeki, uh, algarren, ezagitzi egin diag, hor, azken bi urtetan egin diag junta hanitz eh, lan hoien prestatzeko eta deliberatzeko nula saltze hoie nula muntatuko ginen eh, zuen eh, sistemetan. E, Giaduk e, gue gaztantegia emaiten dola e, berriz, e, biziazten dik amini bat projet berri horrek. Mm, ba, zer mm, urte bazin gaztantegia? Gaztantegia bastituik izan zian mila bedeatzue hunta lautan hoita bostin eta uh, ez parka, uh, eh, hatxarrin eta lautan hogeita hamabian heben salgizen bastitu egizan duk. Hora, eta geostik, uh, eh, oa projeta uste diat izan datin investizamentu handien datila. Mm. Eta justukin, basabuko gaztantegi bako txaduk? Bai, Sibioko hola kooperatiba mudan den gaztantegi bak hotxaduk, ez duk heben bai landan e, eh, montoin baduk, baduk beste gaztantegi bat, duena pribatu baduk. Eta hor heben eh, Sibiotaren shi, baizik bai zikestitiago hartzen eta Sibioa hunkitzen sentien herrietakuk. Mm. Berdik eh, gu ez gutuk pribatu berdik heben kokide izan gaznaen ekarteko hunat. bat. Untsaduk, ez dakiat pentsatzenatoro ganiktu gune, uh, zer gehitzen ahalda? Bai, euh, bai, justo nahinean egan ebe euh, internet ez emaitzen egiteko ofizialki zita zabaltuko diagu uh, ateratzeko gazna feidantako, voilà, ordin, ordin euh, prezentatuko Voilà, gazna feidan egu erdi altin eta heben hantik aitzina jentek bat ikia prez eh, hilabete bat bene eh, ben eh, eskentzen egiteko. Mm. Untsaduk, eta bombe, gaznaen uh, gehu eba isi gertatzuko dik, halako ze, aktsibegun, erraiten ahliak. Ez du hilen gazna, hortaik ez pas, paside helzen, mena bon E, bai, uste diat, tresna horrek zinez laguntuko din uh, gazna, eta udela bortu gazna ebai, eh, eh, e, e, finanzorek egin eh, hun batetan laguntuko giti, o, kunturen datu e behitia, hobezela lau, fein, heben bagutuk e, dozena bat e, bortu gazna egile, hobeziela ordin olhabakotxin gaztantegi baten laguntzeko partez, hobeziela heben bat hun baten e, bastiaztia oher zerbitxadezen. Unxe, eskerik hantz bitian? Eskerik hantz